Cu mâinile deschise în fața ta, Doamne, vin, privește, Astăzi la altarul tău în genunchesc, Vreau să-ți cere doar credință. Doamne, păstrează inima curată, să îți ofer tot ce mi-ai dat. Doamne, păstrează-mi inima curată, să cânt în veci mărirea ta.